боби с пас чун дигар тоқати ҷудоӣ надоштем фикр кардем ки дар шаҳри атино худ танҳо бимонем вале ба назди шумо ба шаҳри таслуникӣ тимотиюсро фиристодем ҳамон тимотиюсро ки бародари мо буда дар эълон кардани хушхабари масеҳ хизматгори худо мебошад хостем ки ӯ шуморо дар имонатон устувор ва бо қувват гардонад то касе аз шумо ҳангоми азобҳо ба дудилагӣ роҳ надиҳад шумо пештар ҳам медонистед ки мо бояд азоб кашем охир ҳангоми дар назди шумо буданамон ҳам огоҳ карда будем ки моро азоб дода дунболгирӣ хоҳанд кард чуноне ки мебинед ҳамин тавр ҳам шуд аз ин сабаб вақте ки тоқатам тоқ шуд ба назди шумо тимотиюсро фиристодам то дар бораи имонатон бифаҳмад мабодо иблиси васвасакор шуморо аз роҳ занад ва тамоми меҳнатамон барбод равад вале алҳол тимотиюс аз наздатон баргашта дар бораи муҳаббату имони шумо хабарҳои хуш овард او به ما نقل کرد که شما همیشه با نیکی ما را یاد میکنید و میخواهید که ما را باز ببینید چنانه که ما هم خواهان دیدار شماییم برادران در این همه رنج و عذابهای دشواری هایمان ایمان شما ما را روح بلند کرد اگر ایمان شما به خداوند استوار باشد ما هم زنده دل می گردیم برادران تسلونیکی дар ҳузури худо шумо ба мо хурсандии бузурге бахшидед ки барои он худоро беохир шукр мегӯем мо шабу рӯз аз таҳти дил дуо мегӯем ки боз бо шумо вохӯрем то норасоии имонатонро пурра гардонем бигузор худи худо падар ва худовандамон исо моро сӯи шумо равона кунад بگذار خداوند با آن محبت بزرگی که نسبت به شما داریم شما را هم نسبت به یک دیگر و همگان پر و لبریز نماید همین طور او دل شما را با قوت گرداند تا همان روزی که خداوند عیسی با پیروانش می آید در پیش خدا پدرمان به عیب و پاک باشد